hundoi helpis homoin iam antau oc mil iaroi. La forta emozia ligo inter homoi cae hundoi estas universala fenomeno. Lasta tempai archeologiai el trovoi montris che facte di estas tre antiqua. Oni trovis en Saud Arabio stonain pradesegnajoin faritain antau pli ol hoc mil iaroi, ciui montras che homoi tiam jam chasis cune cun hundoi. Ili estas la plei antiquai gravurajoi montrantai tian convivadon gis nun trovitai. En tute oni nombris tricent gravurajoin, inter ciui oni ec povas vidi hundoin regataen per rimenoi. Lau ilia aspecto, shaine ili estis hundoi de la raso Canaana, kiu existas gis nun. Tiu cun laborado estis essence grava por la Roma post vivado. Esploroi pri la deveno de hundoi nun tempe montras che la genetica disdiferencigio dis de lupoi ocasis antau tridectri mil iaroi en asio. Novajo estas la inclino de scientistoi opinii che nela homoi enheimigis hundoin, sed che hundoi alproximidis propra initiate al homai gruppoi por serci mangiajon. Convivado inter illi estas do tre antiqua fenomeno. Studoi montris che hundoi convivis vivis cun homoi longan tempon antau ol aliai bestoi kiel bovoi cae caproi. Gi ocasis iam antau la neolitico, iam versaine elvolvigis agroculturo cae dressado de bestoi. Tamen, la momento iam aperis la unuai hundoi en la mondo, kiel derivajo de lupoi, estas ancora duba. Depende de la esploristoi, di varias de antau dec mil gis tridec hoc mil iaroi. Sed la ston gravurajoi trovitai en Saud Arabio malfermas novan perspektivon, char ili clare montras hundoin regatain de homoi per rimenoi. Tio certe multe faciligis la chassadon. En tempo ciam nutrajoi estes malabundai cae netroveblei num la tuta iaro, tio forte favoris ambau spezioin. Unua foie oni trovis documentoin ciui registris de ciom longa tempo ili estis proximai reciproce. Hondoi farigis tiel intimai al homoi che ili inspiris filosofian scolon. Antisteno, discipulo de Socrato, fondis cynicismon, lau quiu ideala homa vivo devus esti simila al tio de hundo, kinos en la greca lingvo. Simpla cae spitanta ricetson cae plesuroin. La plei fama anno de tiu scolo estis Diogeno, el Sinopo, quiu logis en Barelo. Ciam Alexandro la Granda demandis lin cial li sin nomas Hondo, li respondis, char mi flatas tiu in quiu donas al mi ion, mi boias contra o tiu in quiu rifusas al mi, cae mordas malbonuloin.